as a tune Remember ei, ei, ei, ei, ei, mense, ek het al boeken vol met julle gesels, en julle weet nie is daarvan nie. Nou ja, ek het achtergekom dat ek sit die mic aan terwijl die plaat speel, maar ek sit die mic af, uh, sodra die plaat klaar gespeel is. Het moet net andersom werk. As die plaat klaar gespeel het, moet ek die mic aansit, en dan kan ek lekker met julle gesels en ek kan vir julle al die nonsens vertel, wat ek nou al reeds tot nou toe op hierdie program gesels het, maar jees lang, en ek het my hart uitgepraat, ek het so baie gesels, dat, uh, eh, en jy het nie een woord daarvan gehoor nie. Ai, die lewe is dan maar onrechtvaardig, ne? Ok, <laughs> ok, dit, jylle luister na treffers van Toeka tot nou, wat ek vrydag uitsaai, dit het ek nie vir jylle gesê nie, en dan het ek ook nie vir jylle hallo gesê nie, ek sê nou hallo, en uh, wat is daar nog, Eh, die eerste plaat wat ons geluister het was The Sweet gewees. Uh, eh, ek kan nie onthou wat het hulle gesing nie, maar hierdie ene wat nou net gespeel het, was die T-set. En hulle het Mabellamy het hulle vir ons gebring en ek het gesê, soos die vorige een van uh, die T-set, uh, dit was een bykie rover ene, dit was, ja, wig wham bam was die. Uh, en hy was een losdans ene, dis hoe ons onderskye daai jare, een is een losdans en een is een vastdans, nou hy was een losdans ene gewees, hy was bietjie vannig gewees, hierdie ene Bellamy, hy was lekker om, jy weet as jy haar stuivel vasthou dan het jy haar gaan vraag met daai ene, in elk geval ok, ons stap aan in die program stap aan en die tyd staan aan en het word al nader en nader aan kerswees en hier staan ek in tyd mors net Ok, nou volgende maandag, nie hierdie maandag, die volgende maandag is het kerswees. Uh, eh, so, ek gaan volgende vrijdag, gaan ek my kerswees program, met my kersliedjes uh, eh, uh, eh, doen, en my kersboodskappe. En daarvoor wil ek nou net vir julle vertel, kyk julle is nou welkom, om vir my voicemails te stuur, die hele week, kan julle elke dag, vir my voicemail stuur, met requests en met wense en met, ugh, sommer, ja. sommer vat om dwars deur daar na nieuwe jaar toe. Ok, dan uh, maak ons volgende vrijdag sy program, my kersfeest program en, uh, we kom nie sommer die jaar eind ook nie, ja, ek meen die vrijdag daarna, uh, nee, wacht, kom ons berre die vir vrijdag daarna. Ok, ons stap aan en die program, ons kom nou by uh, groep 3, Hulle naam is The Tremolos en uh, eh, Engelse groep wat in 1958 in dag genaam Essex gestig is en uh, steeds vanaf 2006 is hulle actief. Brian Poole in The Tremolos en die liedje wat hulle van ons bring is My Little Lady, weer een losdansjene, 1968 ne? about my baby that little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. Lady van die Tremeloos wat daar gesing het en uh, ja, ons stap aan en eh, uh, eh, uh, uh, hallo Hanlie Hanlie uh, daar van Kempton Hanlie van Rooien en André ek hoop julle is al twee ingeskakel en ek hoop julle genie die program en uh, ja, is, uh, dank julle ook dat jy my gesê het dat uh, ek is uh, nie uh, wat, hoe noem mens het, hoorbaar op die uh, uitsending nie. Uh, man, ek is jammer daar oor. Yes, like, uh, soos ek sê, ek het daarom gelukkig die fout net net gauw achtergekom. Joy Schwertli, Schwertli, daar van uh, Arizona in die Verenigde Staten, die plekkie genaamd Surprise. Uh, jy, uh, is ook ingeskakel en Louisa Heinz Meyer van Kroonstad, ek wonder of jy ingeskakel is, jy sê jylle kracht is aan en af, aan en af. Ons hoop maar jy kry uh, gehoor uh, en uh, want ek weet jy, uh, jy like hierdie program en jy sê juist nou, want jou kinders uh, wat ook daar in die huis bly daar nabij, uh, waar jy bly, uh, hulle sit by die see hey, hoe, sê volgende keer moet hulle vir oma saamvat. Uh, en uh, so, jy stoksiel alleen. Uh, nou, ek het nou nie stoksiel alleen hier so van David Kramer nie. Maar in elk geval, ons gaan volgende luister na hierdie ook een wille groep, The Trogs, is een Britse groep vanuit die dorpie Andover, uh, in die uh, studie, of in die syde van uh, Engeland, in 1964 is hulle gevorm en hulle het etelike nummer 1 treffers voortgebring in uh, eh, Britannia en in Amerika waarvan die gewildste ene seker uh, wild thing was, ne? maar dis nie een wat ek vandag op het nie, vandag speel ek vir julle The Trogs en hulle sê Fell in love with a with a girl like you is die plaatse naam, die Thank you. Nou sê, Trogs, hulle sê, uh, fell in love with a girl like you, with a girl like you, is die plaatse naam. Ok, ons stap aan, en hier kom ons nou by een, ek weet nie, jy weet wie, het allemaal hierdie rolprent gesien nie, maar het was selfs in my, in daar die dag, was, o nee, kom ons los eers daar ene uit, ek sal hom net te veel speel. Ek, kom ons luister eers gauw na Tina Turner. Nou, eh, Tina Turner is geboren as Anna May, NMA Bullock op 26 november 1939 en sy is oorlede op 24 mei 2023 in laas jaar. So sy is ook een van laas jaar, of eh, I mean, sorry, hier jaar, waar kom ek nou? Dit is amper laas jaar, maar ja, die 24ste mei is sy oorlede. Sy was een bekende Afrikaans gebore, of nee, ja, Switserse gebore, sangeres, bekend as a queen of rock and roll, en sy het prominent geword as die hoofsanger van die uh, Ike en Tina Turner a review, voordat eh, sy sukses behaal het as a solo kunstenaar. Nou, uh, ja, natuurlijk, die een wat ons gaan luister is die heel bekendsteene wat sy, wat uitstaan soos een seer vinger onder al haar plate. Ons gaan luister na Tina Turner en sy sing vir ons Proud Mary. Uh, ook een moeilike lewe gehad onder Ike. Ek weet, hy het daar so bykie getik so nou en dan. En, oh, maar daar was een rolprint met hulle levensverhaal, uh, as ek reg onthou. En ek denk ek het hom gesien. Maar in elk geval, hier kom Tina Turner, Proud Mary.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 Burning. Rough. Proud Mary. the way we do. Proud Mary. And we're rolling. Skof en Rof, <laughs> ja, eh, eh, sy is een energie gewees op die verhoog waar sy opgetreed, dit was Tina Turner, en uh, ja, die mens het uh, altyd gepraat van haar bene, Tina Turner's bene, wat tot sy, ach, hier op die laaste, uh, toe sy, uh, ek dink, 104 jaar oud was, was, uh, het hulle nog gesê, sy het mooie bene. Maar in elk geval, ok, die program gaan, ek sê, hallo, Susanne Jacobs, daar van uh, Amersfoort, uh, ek is blij om te sien, jy is ook ingeskakel, ek het gewonder of jy gaan inskakel vandag, jy het nou vir elf dae, het jy die kleinkinders daar gehad by jou, en uh, ja, dit is uh, uittal en wees, maak memories saam met oma, en <laughs> ja, dit is harde werk, dit is nie sommer net memories maak nie, dit is harde werk, maar gelukkig uh, is hulle nou, jone, soos ek hulle onthou, is op een ouderdom waar hulle daarom kan help met die huiswerk en met die eh, tafel afdek en met die skorrelgoed was, die type dinge, maar nou dat hulle weg is, sit jy met die laundry, al die handdoeken, al die uh, lakens, al die kom, uh, oh, ja nee, dit vat een week of twee voor een mens nou weer terug op normaal is, vooral jou gemoed ook, nadat jy so een spel saam met die kleinkinders was. Uh, hulle was eerst net die twee gewees en toe hulle die ander twee ook kon keier en en en. Uh, so jy het een harde tykie achter die rug. Right, nou kom ons by een ding, ek so sê hierdie ene, ek was uh, eh, sonder maar net uh, so part-time uh, joppie, wat ek gedoen het, is uh, ek was by die kaartjes kantoor van uh, die uh, eh, inruig gewees. Uh, jy weet, het ek gaan uithelp daar so. En uh, nou, toe het ons die rolprint Rocky Horror Picture Show gewys in 1975 het hy die ronde gedoen. Ek was daar gewees van 74 tot ek dink 82 was ek met die inruid dier mekaar gewees as ek reg onthou. Maar in elk geval, eh, ek was nader aan inrij bestuurder ook gewees, aflos inrij bestuurder, versterk Kinikor. Uh, eh, ek was die enigste in die land gewees. Uh, maar toe hierdie rolprint wees, dan stop die mense by die hek, en as hulle wil ingaan, dan sê ek, hoorie, ek dink julle is bezig om julle geld te moos, hoor. Maar jy weet, daar was een kultie. Ek het die selfde gedoen met uh, John Travolta, se, uh, wat, Saturday Night Fever, het ek ook gedink, hey, dit is rof, ek het moest preets groot geword, toe dog ek, nee, hel, hierdie is een rove print, wat nou hier wees, eh, uh, ja, die mense gaan nie daarvan hou nie. En, en dat ek die mense altyd by die hek gewaarski, hoor nie, eh, die print wat ons vandag hier wees, eh, ek weet nie of hy in jou smaak gaan val nie, maar eh, as ek jy is, maak ek die versie U-turn. Nou, The Rocky Horror Picture Show, 1975, onafhankelike muziek, komedie, grievelfilm, rolprint, ja, vervaardig dier Lou Adler en Michael White, Eh, geregisseer dier uh, Jim Shaman en verspreid dier 20th Century Fox. Nou, ja, daar is een hele klomp stories en daar is een hele klomp dinge wat daar en daar die print gebeur en uh, uh, die belangrikste is dat een paar muziekstukke ook in, in uitgekom en sovoorts en vir hierdie program wat ons uh, gaan luister is, ek weet nie uh, wie ken die dans vir The Time Warp. The Time Warp, ja, kom ons doen dit saam met hulle. Uh, en uh, ek speel vir julle Rocky Horror Picture Show. The Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time war, drinking those moments when the blackness would hit me. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation like you're under the deep. to the left. besluit jy nou maar self of jy van daar die, wat, dit was amper een kult gewees, dit was amper een kultuur gewees, die eh, type, maar wie die, die, die ding is, is, eh, die een vrou mens wat ek voorgesê het, ek weet nie of julle dit gaan geniet nie, jy weet, maak maar liever sy jute, sy sê, wat? Sy sê, dit is die vierde keer wat ek om nou sien sê, oeps, sorry, so daar is mense wat het, eh, die rolprint specifiek gelijk, dit was een baie eerie uh, type rolprint gewees. Maar in elk geval, ons tap aan en ons kom by een Tommy. Nou, Tommy in april 1973 onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver, een van sy composities, I Wanna Live, opgeneem. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optreders gesing en was baie gewild onder die publiek. Nou met die uitreiking van die solo 7 was het onmiddellike treffer en die snit het nationale top 20 van Springbokke Radio Mos uh, bereik en vir 17 weke daar geblei. Ok, en nou 1973 was het op sy hoogste posiesie, die derde posiesie. Ons gaan luister na Tommy Oliver, eh, uh, en die liekie wat, hulle vir ons, wat hy vir ons gaan bring is I Wanna Live Live For Now Hier kom Tommy Oliver MUZIEK Olivier Oliver, wat, hoe sê mense het in Afrikaans? <laughs> uh, hy het die liekie lang al gesing voordat hy hom opgeneem het, uh, maar die tyd toe hy hom opgeneem het, toe, toe is die liekie al reeds baie bekend. Ok, ons kom by nog een Tommy. Nou, wat het aan een Tommy sal het wees? Kom ons praat Tommy Rau. Hy is een sanger wat ons dier die 60s en uh, in die vroege 70s ook uh, uh, vermaak het met liekies kort op mekaar, Dizzy, Rave Hazel, uh, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide, enzovoorts, enzovoorts, ne. Hy uh, gaan nou vir ons sing, en die liekie wat ons gaan luister is die Jam Up and Jelly Tide, uh, lekker gedaans ook op die liekie, kom ons luister, Tommy Rowe, Jam Up and Jelly Tide. Thank you. Tommy Rowe, en hy het vir ons gesing Jam Up en Jelly Tide. Ok, uh, die Afrikaanse groep wat ons nou na gaan luister, ek het, uh, ek kan nie nou, het ek met hulle gesels op een onderhoud, of, uh, ek dink so, ja, ja, ek het, uh, hulle is Tussen Sterre, is die groepse naam, en uh, hulle was een Suid-Afrikaans, of hulle, uh, ek weet nie mees, het, hulle het so goed afgeskop, maar, eh, uh, Eh, skielik stil geword ook. Nou, eh, die popgroep wat in 19, of nee, 19, <laughs> in 2015 gestig is, uh, dier Jan Matthys van Lil, Martin Clifford, Earl en S.J. van Dijk, uh, het heerlijke uh, muziek gemaakt en hulle het onder andere die uh, kinderliekie gevat na uh, die, die, die, die lapop en hulle het vir hom uh, ander baiekie aangetrek en hulle het hom gesing en wie hy was nog hulle, hulle het hom nog hulle een treffer gemaakt van hom. Kom ons luister na hulle en uh, dan kan julle self besluit uh, of dit die lap op is wat julle onthou op die ashoop. Hier kom hy, tussen sterre. daar is hy, nou sal ek moet skree om uh, gehoor te word. Dit is bezig om te reen hier in Kimberley en uh, nou ja, my studio of uh, wat is dit, my man kui wieso, waar ek uitsaai, het een uh, sintdak. So, uh, ek weet nie of jylle die reen in die achtergrond kan hoor nie, of jylle my in die achtergrond kan hoor nie. <laughs> ok, uh, so kom ons speel my liefste muziek en eh uh, die een wat ons na gaan luister, ek weet nie of jy om onthou nie, hy was ook controversieel, die ouwe gesê, da, da, da, jy weet, I don't know how to love you, or you love me, aha, aha, aha, nou, ja, uh, nou, uh, dis een liekie dier een Duitse groep, genaamd Trio, Trio is in 1980 gevormd, dier Stefan Remler, Gert Kralle, Krawinkel en Eh, Pieter Berends. Da, da, da, is in 1982 gestig of vrygestel, is uh, eh, ingesnit en verskyn op hulle selfgetitelde album van 1981. Ons gaan nou daarna luister, da, da, da, uh -huh, uh -huh, uh -huh. hier kom trio. Aha. so skielik sy begin het, so skielik hou hy op. Nou, oké, okay, nou gaan ek gauw nog een indruk, voordat ons kom by die funny spot. Die funny spot sal wees, uh, ja, ek het twee vandag, Nico Nel en, ek denk, ja, ja, die ander een is a eh, wackhead. Dit is al twee kortekies, so ek sal hulle net na hierdie plaat gaan ons daarna luister. En hierdie plaat is ook een van, uh, die, die, die plaatse naam is Hitch and a Ride is een lied wat geskryf is dier Mitch Murray en Peter Kendler, Kellender uh, eh, en uitgereik op een solo dier Engel, Engelse pop rockgroep Vanity Fair aan die einde van 1969. Dit het in februari 1970 nummer 16 op die UK Singles Charts bereik maar was een groot treffer in die Verenigde Staten op nummer 5 op die Billboard Hot 100. Die liekie handel oor een jongman wat probeer duim gooi uh, omdat hy nie geld het nie. Vanity Fair, Hitching a Ride. Oeg, ek het dit baie gedoen. Toe ek my Amida, toe ek my basis gedoen het, 1970, juist, 71. Uh, Hier kom Vanity Fair. hitching around. Was hy, ons het daar gekom, ons is hier. Dit is tyd vir die funny spot. En vandag, soos ek sê, het ons twee uh, eh, inzette. Die ene is van Nico Nel. Nou, jylle weet, die inspecteere, hulle het ons elke jaar aan kom maak, hulle so draai daar by die school, dan kies hulle vir jou uh, wel, een goeie kind en een slechte kind en een medium kind. Uh, en uh, Eh, om toets te doen, om te sien of die puntenering reg is, wat die uh, onnies gebruik in daar die specifieke school. Nou, eh, Nico Nel vertel van hierdie ookie, wat uh, nie die beste in Engels was nie, en toe vraag die inspecteer om om my Engelse recitatie vir my op te sê, nou kom ons luister, hoe het het gegaan met die knaap? Hy kan nou af van die perl nou af, nou dat dink ek my aan die story. Dit is nou een oom, Chris Brandt, ach, Chris Swart. Hy het vir my die story vertel daar van Boysaai, wat daar in Boysaai gebeur het. Nou kyk die inspecteer, kom ons nou so om, op een jaarlikse basis, nou vraag hy nou, vir die beste, middelmatigste, en die swakste, in die klas, om nou iets te om te sê, recitatie of een ding. En daar het nou, kyk, daar kom ons nou kinders boys uit toe van oor die hele land. En daar het toe nou een kerel gekom, een smid van Portewil. Nou, Engels word nou nie vreselijk gepraat op Portewil nie. Ja, daar is nog syke plek, ek het op so in groep hmm. geword. Ja, maar nou kom die inspecteur nou vraag hy vir al die manne en dan kom op die ouwe en toe trek hy nou op Smit sy naam. En hy sê, Smit, vertel jy vir ons jou Engelse recitatie. En hy moet nou weer opstaan. Smit het blijkbaar vreselike paar voete ook gehad. <laughs> maar hy gaan staan so, I see the charge of the light brigade. Cannons to the left of them. Cannons to the right of them. <laughs> Inspecteur sê, "Smit, into the valley of death." Sê, Dankie meneer. the charge of the lively brigade. cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death. Inspecteur C. Smith rode the 600. Is it The charge of the light brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death rode the 600. <laughs> inspecteur sê, Smit, ken jy dalk aan een Engelse recitatie? Hy sê, ja meneer, maar hierin ken ek die beste. <laughs> nou ja, ja. <laughs> Mens kan jou voorstel, ne. Uh, die volgende ene is dier Wackhead, Wackhead Simpson. En hy bel een uh, ou wat uh, hulle eh, een uh, bykie van een probleempje het, van die tandarts af. Hulle het van verkeerde tanden ingesit. Kom ons luister wat die story is. Hi, Howard. Hi, Mr. Howard. Yes. Hi, it's uh, Kelvin here. I'm calling you from Doctor's <laughs> office. How are you, sir? I'm fine, thank you. Thank you very much. Good, good, good. You had your op last week. Uh, uh are you feeling okay? Is it all good? Yeah, it's, it's, it's tender, but it's fine. Uh, Mr. Howard, I need to tell you something. Um, there's a slight little problem that uh, we've uh, discovered today. Uh-huh. Yeah. and um, we take molds for various people. Yeah. And we fit uh, probably about six sets of teeth a day. Mr. Howard, we we put the wrong set of teeth in your mouth. <laughs> right. What do you mean wrong set? the teeth that we put in your mouth was for Mrs. Balfour. Because <laughs> Mrs. Balfour came and had her teeth put in uh, two years ago. Well, how do you, what do you mean? These are not my teeth. <laughs> no, sir. Those were Mrs. Balfour's teeth that she brought in for cleaning, and we hadn't got to cleaning them yet. Oh. And doctor accidentally put them in your mouth yes! You mean I've got the wrong teeth in my mouth? I've got to, I've got to come in straight away. Yes, to, no, you. Uh, that is, uh, of of course, we want you to come in. oh, shame. Mr. Howard, are, are you okay? Well, what, what, what, No, I'm not okay. I'm absolutely not okay. I'll sue you guys. Mr. Howard. <laughs> Sorry, M Mr. Harwood. It's not a laughing matter. I'll sue you guys. No, I'll sue you. No, I am not laughing. You're, you're, playing. You're playing with my, uh, my, mouth. My teeth. I'll sue you. Don't kiss your wife because it would be like your wife would be kissing Mrs. Belford. oh, <laughs> you just don't know. Oh, I've got to get these things out. <laughs> <laughs> oh. Mr. Mr. Wrong teeth. Oh. Mr. Howard, do not try to take those teeth out, please. It's Wackhead here from 94.7, sir. Mr. Howard, your wife has set it up. Your wife has... That is Wackhead shithead. <laughs> she sent me an email. You said, why did you send him an email? <laughs> Tell me, Mr. Howard, were you puking this? My desk is a mess. oh, <laughs> shame. It's a mess I've got my whole family around here wanting to know what the hell happened. Maybe they thought you were a bulimic. I don't think he's still the funny side here. Nou ja, ja joh, word die ou sommer aan naar met iemand anders sy tanden in sy bek. Uh, ja, uh, ek weet nie of hy al ooit gesoe was oor dinge wat hy kwijt geraak het op die telefoon daar nie, maar uh, gelukkig het het eh, eh, een goeie einde gehad. Ok, ons stap aan en hier so vroeger die week, of nee, ja, vroeger die week, het uh, Louisa daar van Kroonstad, het sy vir my so paar lekker oldies gestuur en uh, ek het daarvan gekies, hier so gaan ons nou luister na een uh, groep hulle word genoem The Bachelors. Hulle was een gewilde muziekgroep afkomstig van uh, Dublin in Ierland. Ierlandse muziek is altyd vir my, uh, uh, ek, moes, ek, ek is seker my vorige lewe hier gewees, want uh, ek, ek vind aandlang daarby, maar hoofdzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk, hierdie groep, hulle het uh, verskye internationale treffers gedeer in die 1960s gehad, en sluitend 8 top 10 enkelspel en uh, in die uh, Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. Ons gaan luister na die uh, Bachelors en die liekie wat hulle vir ons bring is I wouldn't trade you for the world. I wouldn't trade you for the world you for guide you for the world. Daar nou sê, baie dankie uh, Louisa, en uh, ek het om langklaas gehoor, en uh, dankie dat jy om vir ons gestuur het, jy die volgende ene ook gestuur, uh, kom ons luister na hom, en ons beweeg na die, uh, wat is die groepie sy naam, die Everly Brothers, nou die liekie is On the Wings of a Nightingale, is een liekie wat geskryf is en gecomponeer is dier Paul McCartney in 1984, is het opgeneem dier die Everly Brothers vir hulle album EB uh, eh, Everly Brothers 84 wat Dave Edmonds vervaardig het On the Wings of a Nightingale is die gewildste van die Dio'se liekies wat in 1970 opgeneem is en uh, in die finale Everly Brothers enkelsnit op die Billboard Hot 100 kaarte verskyn het. Die Everly Brothers, ons luister na On the Wings of a Nightingale gestuur dier uh, Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, wat al, uh, al stoksiel alleen by die huis sit, uh, haar kinders is amal see toe. Kom ons uh, uh, maak dit een bykie lichter, luister lekker, hier kom on the wings of a nightingale. MUZIEK klerke van een nachtigal sing die Everly Brothers daar vir ons uh, nou ja, ek het uh, eh, recht in die begin, ek weet nie of die klank toe aan was of af was nie uh, maar ek weet, ek het baie gepraat terwyl die klank af was, kom ek sê net weer vir julle nou volgende vrijdag is my laaste program voor kersfeest nou, voor die kersdag sal ek sê, ok so, en ek het julle genooi om vir my voicemails te stuur dier die loop van die week, wel, jylle kan sommer nou al begin. Jy weet, het eh, interfeer nie met jou program of met jou luister nie. Jylle kan vir my voicemails stuur wat jylle wil uitsaai die dag, uh, groete aan so en so, kersgroete aan wie ook al, en dan uh, die plaat wat jylle graag vir die mens of mense wil speel. Ek sien uit daarna om van jylle te hoor, en ek hoor ek Ek hoop ek kry een boodskap van elke een van julle, een korte minste, uh, so 32 liede en uh, boodskappe. So, uh, jy uh, wel, moet nou nie al 32, stuur 1, jy weet, maar ek soek van 32 mense. Ok, so, uh, ek wacht vir julle boodskappe vir volgende vrijdag, dan uh, gaan ons luister na een program wat dier julle opgestel is, en dier jylle geman word, sal hulle sê. Ok, ons was nou net by die Everly Brothers, kom ons beweeg nou en ons gaan na die Ames Brothers toe. Die vier Urik broers is in Malden, Massachusetts gebore. Nou die ander groep van Massachusetts, oh nie, hulle was nie dit. Uh, ek dink aan die Eh, Gibbs Brothers, maar hulle was nie van Massachusetts, hulle het net een liekie gehad Massachusetts, maar in elk geval hierdie vier broers is Joe, Jean, Wick en Ed Ames uh, het die, die sanggroep The Amory Brothers gevorm en toe later het het net geword The Ames Brothers en hulle is gebore in nie uh, professionele maar muzikale talentvolle gesin is die seens grootgemaak om klassieke muziek en opera muziek te geniet. Maar eh, oké, okay, dit is nou nie wat hulle uh, eh, voortuig is nie. Ons gaan luister na die Ames Brothers en die liekie wat hulle vir ons gaan bring is You, You, You. You can make my dreams come true. Is dit? Kom ons luister. Kom hulle. Kom hulle. say you love. other Sure as heaven's above We were meant for each other To have, to hold and to love You, you, you There's no one like you, you, you You could make my dreams come you say you love me Die Ames Brothers, wat daar vir ons gesing het, you, you, you. Ok, nou, jylle sal nie geloo nie, ek weet nie, die wat vir Piet Venter ken daar van, waar is het, uh, nee, is die Centurion nie, is Morelette Park, Morelette Park, daar in Pretoria's wereld, en uh, die liekie wat hy aangevraad, hy het gevraag vir, uh, hy het een request, en die liekie wat hy voor aangevraad is van 1956 af, en die liekie sy naam is The Wayward Wind, en hy wil specifiek vir Tex Ritter uh, gehoor het. So, hoekom sal ek nou teleerstel? Uh, as hy vraag, dan sê ek Tex Ritter, 12 januari 1905 is in Woodward Maurice Ritter gebore in Monville, eh, eh, Texas. Hy het groot geword met sy familie op die plaas in Panola County en eh, sy oorskool loobaan by South Park in eh, Beaumont, Texas met lof geslaag. Hey. Uh, oh, dit is sy oorskool, dankie toch. Ok, <laughs> daarna het hy die rechte gaan studeer en met die muzikale groep na Chicago gereis waar hy uh, by die Noordwest rechtsschool ingeskryf het. Nou ek geloof, toe hy eerst daar beginne sing het, het sy uh, rechtskennis ook maar op die achtergrond geblei. Ons luister na Tex Ritter en uh, op aanvraag van Piet Venter en die liekie is van 1956 The Wayward Wind. Ah! Oh, the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander. And I was born the next of kin, the next of kin to the wayward wind. In a lonely shack by a railroad track, I spent my younger days. And I guess the sound of the outward bound made me a slave to my wandering ways. And the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander next of kin, the next of kin to the wayward wind. Oh, I met a girl in a border town. I vowed we'd never part. Oh, I tried my best to settle down. She's now alone with a broken heart. And the wayward wind is a restless wind. A restless wind that yearns to wander. And I was born the next of kin. The next of kin. through the wayward wind. The next of kin. To the wayward wind. The wayward wind. Was hy, wayward wind van 1956. Toe was ek maar 4 jaar oud, he, kan julle geloof. <laughs> Dit is een tykie terug. Ok, ons begin ook, oh, nee, nog nie, is nou ees uh, 23 minuut oor 4, ons gaan nou verder en ons gaan luister, my vrou het hierdie ene gelijk, toe hy door die tyd, toe hy uitgekom het en dit was hier in, in die 1970s daar rond, eh, die ou wat omsing is John Paul Young, Hy is een Skots-Australiese popsanger, gebore 21 juni 1950 en hy het in 1978 een wereldwee treffer gehad met Love is in the Air. Uh, nou ja, behalwe vir Love is in the Air, het Young ook in Duitsland en Nederland die top 10 kaart kurs uh, eh, uh, eh, sukses gehad met Standing in the Rain en vier ander top 10 treffers in Zuid-Afrika, waaronder die nummer 1 treffers met uh, I Hate the Music, Nou in die selfde trant van, jy weet, I Hate the Music van 1976 het hy Yesterday's Hero in 1977. Nou dit is die een wat my vrou gelijk het daai tyd. Ons luister na Yesterday's Hero, John Paul Young. Here is the news. Thousands of hysterical teenagers gathered at the city airport this morning. streets. See the people who stop and verskillende meisiekies daar. Dit het mens net in daare jare gehoor. Dees daar, ek weet nie of hulle nog by uh, popconcerte so te kere, hulle gaan in een trans in. Daai damiekies, wie, partij van hulle, begin somme net heel daar waar sy sit en ander, oog, ja, nee, dit was baie dramatisch gewees, uh, eh, waar die Beatles opgetreed en uh, al hierdie heroes, yesterday's heroes, uh, so, hulle is gone, in Forgotten, hulle is yesterday. Nou, terwijl ons dan nou met yesterday bezig is, kom ons luister na nog een yesterday en hierdie ene uh, kom van uh, Chris uh, ja, Christopher Frederick Andrews, geboore 15 oktober 1942, Engelse sanger, liekie skryver, wie sy muzikale loopbaan in 1950s begin het. Andrews is in Romford, Romford Essex, Engeland gebore en reeds in die middel tiener jare het is sy eie groep Chris Arrival and the Rivers gevorm. Nou, eh, die liekie wat hy vir ons bring vandag is in 1971 en ons gaan luister na Chris Andrews met sy Yesterday Man. Ok, uh, dit was 1971. Hierdie wat ons nou so pas geluister het was 1975, het was Yesterday Zero Eh, John Paul Young en hier is Christopher Andrews met Yesterday Man 1971 Yesterday, man sê, oh, dit reen nou heerlik hier so, soos ek sê, ek weet nie of jylle die reen kan hoor op die singdakke nie, maar uh, ek moet harder praat om gehoor te word, so ek is seker jylle hoor die reen ook op die dakke. Ok, dit was, uh, uh, wat was hy ouse naam? Chris Andrews, en hy het yesterday's, uh, eh, ah, yesterday man, het hy vir ons gesigd. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Anthony James Donegan. Hy is gebore 29 april 1931, oorlede op 3 november 2002, slechts bekend as Lonnie, Lonnie Donegan. En onmiddellik weet jylle wat hy sing ook, ne? Uh, hy was een Skotse skiffel sanger en uh, al wat dit basis beteken is dat hy sing van een uh, muziek genre, met jazz, blues en Amerikaanse folksong invloede, wat gewoonlik met behulp van kombinatie van selfvervaardige en thuisgemaakte of geïmproviseerde instrumente begeleid word. Die liedjie wat vandag vir ons syng, onthou ek nog voor, ach, ek was nog baie klein, ons het by Engelse mense gaan keir, en hulle het hierdie plaat gehad, en hulle het om oor en oor en oor gespeeld. Uh, eh, die tyd toe ons huis toe gegaan het, het ek om kon saam syng. Uh, eh, so, ampers, uh, eh, ampers, jy weet, dus voor die tyd wat die mens kan onthou. <laughs> die ou is Lonnie Donegan en hy sing Mile Man's a Duskman.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 Ok, die twee van hulle. En onmiddellik weet julle allemaal ek praat van Des and Dawn. Des and Dawn. Ja, die heel eerste Afrikaanse liekie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20, uh, eh, dit praat nou van, ja, was Des en Doonse Gazoom van die Baie in 1966. Nou, Doonse Nooyens van was silver en sy was in Durban gebore as die middelste kind van 7 en Des, wat, uh, uh, hy was die enigste kind, nou, ja, van Johannesburg. Hulle ontmoet op die campus van die universiteit by Witwatersrand, waar sy gestuurd die kunst studeer, en hy wet. <laughs> hy, hy skop op, half so, uh, op die aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel, uh, hy uh, moet in liewerse muziek uh, sy loobaan maak, jy weet, as wet. En sy voltooi haar kunststudies in Italia, waarna hulle saam beginne optreed, hulle een eh, groot treffer was natuurlijk, die uh, Seagulls name was Nelson, wat geinspireer is dier die lewe van Nelson Mandela, maar die een wat hulle vandag vir ons gaan sing, is een lekker, lekker saamsing ene, en ek het hom specifiek opgesit, so dat ons allemaal kan saamsing, en ek ken, eh, ek meen ek glo, allemaal ken die woorde, kom ons sing saam met Desendon en Ramblin' Boy. MUZIEK lekker lekker Samsung 1 van Des en Dawn Lundberg, soos ek sê, Suid-Afrikaanse top hippies gewees daar <laughs> eh, en uh, flower, flower girl en flower boy, wat noem hulle dit? Maar in elk geval, ja, kom ons stap aan, ons kom nou by, uh, ou, um, hy is gebore as Graham Poulieblank, en het later die verhoognaam Lee Graham gebruik, en toe uiteindelik begin hy ma naam maak in, in 1968 as Leepie Lee, met sy liekie wat amal sou ken, en uh, dit is A Little Arrows. Nou, Leepie Lee is in 1939 in Eastbourne in Engeland gebore, en sy grootste sukses was maar Little Arrows, wat op sy beste nummer 16 op die Billboard Hot 100 uh, bereik het. Ons gaan vandag na een ander een van hom luister en dit is nie Little Arrows nie, dit is Little Yellow, Yellow Aeroplane. As die klein sienkie begin groot word en hy sien as ander speelgoed, dit is nie net sy klein aer, uh, eh, aeroplane nie, ah, hy het iets beters gevind. Kom ons luister, hier kom Lippily Little Yellow Aeroplane. MUZIEK The little boy came running in, was so excited.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 I'm in love with Melanie next door. La, la, la. was hy, Little Yellow Aeroplane, Lippie Lee. Ek onthou die ander liekie van hom, Little Arrows. Uh, uh, ons het so een drieling gehad saam met ons op school daar, en toe die plaat net uitgekom het, het hulle, ek weet nie of hulle die dans ontwerp het vir die specifieke liekie, en of hulle uh, dit ewers gesien het, maar toe het hulle die dans een keer gedoen daar, as uh, die trio, die drie van hulle, door een kant, en uh, ja, was nogal intriguing, soos hulle in Engels sê, om hulle doop te hou met die triple, triple, triple, triple dansie van Little Arrow en ja, uh, met uh, wat is die ouse naam waar die pylkie skiet? Uh, Cupido natuurlijk. Right, die program gaan aan en ons nader die einde. Ach, nee man, just when you start having fun. Personality is een R&B poptreffer uit 1959 met muziek en lirieke van uh, Harold Logan. Harold Logan en Lloyd Price. Nou dit is een solo eh, uitgereik deur Price en het een van Lloyd Price gewildste crossover treffers geword. Die solo het drie weke lang op eh, die Hot 100 deurgebring. Dit was ook een Amerikaanse R&B treffer eh, en het die eerste plek vir vier weke daar bouw. Nou Billboard het dit as die nummer 3 liekie vir 1959 gerangskik met die uh, nummer 1 posiesie gekrediteer dier The Battle of New Orleans. Die liekie het 9 of 9, uh, eh, nummer 9 in die Verenigde Koninkrijk beleid. Lloyd Price, hy sing vir ons Have You Got Personality 1959 Personality 1959 and over, I tried to prove my love to you. Over and over. Price met Personality uh, eh, 1959 ek onthou hom van daar die dag af nogals hy was baie baie gewild gewees uh, eh, Personality ok, nou kom ons by is dat Jimmy's Renewering wie is dit jyp, jylle dreig raai anders as die liekie wat hulle vandag hier sing was die Shangri-La's Amerikaanse damespopgroep, uh, nie juist baie suksesvol nie en het slechts uh, so 2 jaar 1964 tot 66 die kruin van Roem ervaar en geniet. Hulle is op die, uh, ook die groepie wat reeds op hoerskoel by een groep is en was beman, om het dan so te stel, dier twee uh, stelle sisters. Mary en Betty Weiss en die identische gansertweeling Marge en Mary Ann. Die woord Shangri-La was uh, eh, verwijs na een denkbeeldige stad wat dier die Britse skryver James Hilton in 1933 beskryf as een wonderlijke gelukkige Himalayas, uh, Ethiopia van een plek in die uh, eh, Koenloon gebergd is, waar die inwoners van paradijs uh, leven voer in sy boek Lost Horizons. Ok, die Shangri-La's, hulle sing daar ene, wat julle weet, a eh, leader of the pack. Jou moet, maar wat hilarious eh, is van hierdie ene, wanneer die uh, mens die video gaan kyk, dan staan hulle op die verhoog en hulle sing hierdie plaat. Nou, maar met die motorfiets is daar een ou wat op die verhoog kom, hy lyk soos een rechte beatnik, jy weet, hierdie ouwens met die leerbaaikies, en hy, man, moet nie vir my kyk nie, ek gaan jou, ek gaan jou, ek gaan jou, jy weet, bykom. Eh, uh, en nou, maar hy kom nou op die verhoog met die 50cc uh, uh, motorbike. Maar in elk geval, ons luister na Leader of the Pack van die Shangri-La's. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-hmm. Daar sy mensies en, och nee man, dit is die tyd. Dit is tyd om vir julle te sê goodbye. Uh, en uh, onthou, moet nie vergeet om my voicemails van julle in te stuur nie, die uh, boodskappe plus die request van wat er plaat julle graag wil hoor volgende vrijdag. Volgende vrijdag is dit julle program, julle gaan om opstel, julle gaan die uh, Eh, tekst invul enzovoorts enzovoorts. So, ek gaan net speel. Uh, dan gaan ek nou uitspeel, uh, wel 6 uur, 6 uur moet julle ingeskakel wees, dan is Rudolf op en Rudolf met sy program uh, op spoed. Op spoed is sy program en dan gaan ons daarna luister. Altyd een lekker ene, altyd uh, interessant om te luister na die baie gesels wat daar plaas vind. Right, ek gaan uitspeel met een groepie wat ek baie van hou, en dit is natuurlijk The Seekers, is Australiese, eh, Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiaanse of Australiese popgroep om een groot album verkoope en suksesstatus in die Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten te behaal. Nou, ja, hulle uh, ek noem altyd hulle groot bate is natuurlijk uh, Judith Durham. Hulle gaan vir ons sing The Carnival is over. Hoekom? Want die program is over. Moe nie vergeet om sondag in te skakel nie. Sondag ochend 10 uur uh, bied ek vir julle die preek aan dier dominee Gustav Opperman. Uh, dan 3 uur tot 5 uur het ons een lekker, lekker rustige muziekprogram en Eh, dan direct daarna 5 uur, dan doen ons die uh, bybelstudie, wat gaan oor die boek Lukas, en uh, baie, baie interessant aangebied, ook dier dominee uh, Gustav Opperman. Lekker naweek vir julle, ek hoop julle gaan het geniet, en dat julle een wonderlijke tykie gaan hee. Die seekers is op die draaitafel, hulle wacht om te sing, en hulle wil graag vir ons sing, The Carnival is Over en dit was van 1967. Uh, cheerio, doen wat julle doen, uh, uh, wel, geniet wat julle doen, <laughs> en, en doen wat julle geniet. Right, hier kom hy. MUZIEK